Kanada, ons gooi hier pot verklein. Natalie en Eben en KWV se wyn. Sy leer die taal en het maak haar mal, want het praat net land en sneeuw. So laai dit af, luister so sy draf, op as vir die paie mountie. welkom by potgooi.ca en uh, dit is potgooi 14 of ons 14 episode en um, ek gaan begin soos ouder gewoonte met my Canada nies so dit is die nies wat ons kan vertel wat met betrekking hou met enig iets wat uh, die uh, Canada insluit uh, in die algemeen En ek kon nie net iets kry hierdie keer wat nou regtig interessant was nie, behalwe die feit dat ons uh beplan om hierdie somer en ons somer dan praat ek nou van um, begin einde Junie deur na Augustus. Ehm uh, beplan ons 'n Wes-Kanadese toer. So ek en uh, Natalie gaan die kar pak. Ons gaan begin om eers uh, van die eiland af na die vaste land toe te gaan en ehm um, na my kunstuitstalling te gaan wat daar by Summerland is. So as jy in die Penticton Kelowna area is, wil ek jou nooi om te gaan kyk. Um, die 30ste juni het, ons, het ek een kunstuitstalling saam met uh, hele klomp ander uh, kunstenaars en um, daar sal da die, die, die aand wat ons gaan uh, die denie hou, ek dink dis rechte woord, sal die 30ste juni wees, soos een saterig. En um, ons gaan so bykie oornag daar, as een baie lekker gasthuis by die, uh, die plek waar die uitstelling vir ons hou, die bezigheids uh, eh, uniek uh, eh, is die naam van die bezigheid. En um, ons sal so drie dagen daarby en dan sal ons die kar pak en begin kampeer al die pad op, um, nee, oost trek ons, en ons gaan rui na uh, Alberta toe, die is ons uh, ons bure provincie, wat recht langs ons aan die ooste kant is. Alberta het ons al voorin genoem in die potgooie as die um, die provincie wat die meeste geld maak op die oomlik, omdat hulle die uh, die olie ontdek het daar. En um, ehm, daar is baie mooi, is een mooie area, een mooie wereld, en daar is baie om te, te sien en baie om te doen. En ek dink ons um, ehm, toerkie gaan trend so 2 weke vat. Ons, um, dit lyk nou of ons finaal besluit het om nie vooruit kampeerterreine te bespreek nie, so ons die maximum hoeveelheid um, beweegruimte het of, um, uh, uh, hoe kan ek sê, basis dat ons meer, die, uh, meer vryheid het om te besluit um, waar en wanneer ons wil stop. Uh, die, die, die probleem is dat mens uh, alles vooruit bespreek, dan natuurlijk uh, sit jy vast met een baie um, precieze uh, tyd, raamwerk en um, ons wil nie dit gehad nie, ons wil ons weet nie precies wat ons gaan sien nie en ons um, ehm, dit is moeilik om alles so te na te fors, want selfs al, al is dit nie in een boek nie, kan ons natuurlijk by een mooi terrein uitkom of een mooi um, omgeving en net besluit, oké okay, nie, hier wil ons stop So uh, ons uh, het besluit ons gaan dit sommer we're going to wing it soos wat hulle sê. En as um, ons die die dag nie 'n uh, plek kry wat ons kan vat nie, dan sal ons maar net moet parkeer in 'n hotel se parkeerterrein en slaap in die kar. Maar dit is nou maar iets wat ons nou in hierdie wat ons nou uitsien en uh, ek mens kan seker die tipe toer doen nog voordat jy wil aftree en uh, die rheumatiek te veel begin pla. Ja, en so dit is dit is ons grootste nuus uh Kanada gewees. Uh eh, natuurlik meer op 'n persoonlike noot as die normale Kanada nuus. Uh Vancouver Island Gazette, dit is wat alles gebeur op ons Vancouver hierso op ons eiland waar ons woon. Interessante nuus is dat uh vorige keer het ek ek dink ek het miskien in 'n pot gooi gesê dat Campbell River hierdie ongelooflike um uh, dis like 'n ranking wat hulle gekry het. Ehm um, my Afrikaans ene. Ehm um, waar hulle een van die beste dorpe of stede is in in Kanada. Nou ek het begin wonder oor hierdie hierdie dinge wat uh, baie keer ek in hierdie plastieke koerantjies lees. Uh nog 'n ding wat ons gelees het is dat hulle die beste water het in Noord-Amerika of in die wêreld. Twee dinge het nou al gebeur wat vir my laat wonder het of ek, wat wat ek lees in plaaslike korante of dit nie miskien besigheidsgedrewe nuus is nie om basies mense te lok na dorpe en, en of dit nie miskien oral gebeur in Kanada nie. Soos almal natuurlik weet is ehm um, is Noord-Amerika oor die algemeen baie ehm um, plaaslik georiënteerd as in vergelyking met ehm um, nasionaal. Daarom is eh uh, provinsies dis 'n baie provinsiale mentaliteit, baie meer as selfs in Suid-Afrika. Uh mense identifiseer hulself ehm um, nou nie meer so erg soos in die verlede nie, maar in die verlede veral baie sterk geweest uh, as 'n provinsie eerder as 'n land. So ehm uh, um, die dorpe het, het ook 'n deel daarvan in en ehm um, soos ons het nou gedink dat Canada ehm um, Canberra River het so goed vertoon op gelijk met ander dorp en stede en ook die water wat so goeie kwaliteit is. Toe die een dag uh, eh, tap ek water in die bad en hier kom my amper soos koffie <laughs> water in die bad ingestort. Dit, dit net gelijk soos rooi type koffie, soos roes of iets. En het was een dik wolk gewees daarvan. En uh, ek, ek het gegaan praat met die um, ons landlord en hy het gesê, laat die water eerst so'n bykie, tap die water vir, vir lang ruk uit en, en kyk wat gebeur. En ek het het omtrent vir twee uur so lang eh, water gemors en het het altyd so donker geblei totdat het later begin lichter word. En toe sê hy later vir my, hy die stad gebel en die stad gesê, hy het iets ge, geflash dier die systeem. Nou, sonder om enige waarschuwing te gee, gaan staan en flash hulle nou hierdie gemors dier die, die watersysteem en jy wonder dan hoe is het moeilik dat hierdie dorp die beste water het in in um, Noord-Amerika of selfs die wereld dit kan ons, dit is ons onmoendlik en um, so ons het nou een Brita filter op ons um, kraan so dat alles selfs die skolgoed water kan gefiltreer word Dit was die eerste ding wat my laat wonder het of of die nuus wat ek lees in die in die plaaslike koerant of dit nie miskien daar iets anders achter het sit nie. Uh, die ander ding was de, hierdie week te kom daaroor die yahoo.ca eh, uh, eh, kom daar's mos daar's mos nasionale nuus op op jou eie yahoo um, webwerf of um, search engine. En toe sê dat ehm um, daar is 125 stede of do, in, dorpe uitgewys as die beste plekke in in Kanada of um, ja, in Kanada om in te woon. En Campbell River is maar 122 uit 125. Nou natuurlik dit is nog waarskynlik nog altyd goed om ten minste in die top 125 te wees, maar dit is heeltemal weerspreek die die vorige nuus wat ons hier in die plaaslike krant gelees het wat gesê het basies Camber River is nommer 1 in Noord-Amerika. So ek het 'n gevoel dat wat miskien gebeur is dat besighede hierso, wat kom ons kyk hoe hulle werk het. Die plaaslike koerantjies hulle maak hulle geld, hulle gee hierdie koerante vir niks mos. En hulle maak hulle geld deur advertensies. Nou wie betaal die geld vir die, vir die dat hulle advertenties met plaas is bezighede. Bezighede kry hulle geld van mense wat in die dorp inkom. Hoe meer mense gelok kan word na die dorp toe, hoe beter is het vir bezighede. Hoe beter die bezighede doen, hoe, hoe meer kan hulle adverteer. En so, dit is so eh, een kettingreaksie wat jy later krij, en um, definitief een bykie van een te nabije of een te intieme verhouding tussen die die koerant hierso en die besighede. So ek dink dit is miskien dink julle dit is 'n crackpot teorie, maar ek dink dit is was baie goeie kans dat dit so werk. Veral as jy in ag neem dat die plaaslike koerant omtrent 80% advertensies is. En ehm um, dit is basies wat ek sal opsom ons um, kan sê oor ons Vancouver Island Gazette al wat ek nog kan bylas is ek het vir Natalie op een verrassing um, naweek weggevat um, twee naweke gelede en um, ons te gaan na die die April Point is hier nie, is het Tswa Lodge dit is een eh, eh, eerste nasies ehm um, oord wat vakantie oord en um, baie mooi, baie stil, baie goeie, dis op 'n eiland van die eiland af, Quadra Island en dit is 'n baie mooi um, area en ja, ons het lekker geëet daar en uh, dit was maar verrassing wat ek vir haar um, gegee het net omdat uh, ek is van Renen en, en in ons familie is, is verrassings vir die, die skoner geslag maar eil Eh, gespreid tussen, jy weet, in die, die jare, so ek, ek, ek het gedink dat ek so miskien moet uh, my litte met roer en ietsie doen voordat sy die tas pak, so Jep, dis al wat ek het vir my Canada Nies en Vancouver Ellen Gazette Nou is het tyd vir Natalie Sabine Boswick had owned Bobby Hussein. Die vlekhonder ur Robert F. Kennedy, JFK's se broer. Dit het baie nominaties for Oscar gekry. Na 'n half uur was ons steeds deur mekaar oor wat han, On kon nie die karakters histories uit ken nie. Binnenkort het ons daarom gesnapt dat hierdie vlek nie hun biografie is nie. Eerder was dit hun skets van die laatste omblikken voor RFK zo sleep, mo, sleepjammer moord. Die karakters was gebruik om die historie historischer Kontext te skets. Dit het werkelijke archief belt materiaal gemeng met toneelspel. Dit het gefocust op sy politieke ni se sy leka lewe ni Dit was ni melodramatis ni. Ek gee dit 6 en 'n half uit 10. Dankie vir die resensie Natalie. Ehm um, en my boek wat ek hoekie vandag is ek basies en ek besig met twee boeke ek nog eene klaar gemaak het. Die uh, een is die Eerste Luitenant onderwonne deur Dorothea Mother Malan. Ek sou veel laat weet hoe wat ek daarvan dink, maar op die oomblik is die resensie wat ek sal gee nie baie positief nie. En um, dan is daar een boek wat ek gekry het persoonlik van Herman Gilemee wat vir my het gepost het, ewe vriendelik, um, van Zuid-Afrika af, in vaste plek vir Afrikaans, taaluitdagings op campus, en hy het geskryf saam met Lawrence Schlemmer. Die achterstaan na die woelinge oor die tevoertaal bereid, voertaalbeleid op kampusse wat eens grootliks enkel medium Afrikaans was, dier al 10 jaar. Dit het in die afgelopen jaar veel heviger geword, sonder enige aanduiding dat temperatuur gaan afkoel. In Pretoria het meer as duisend tikkies tegen die marginalisering van Afrikaans geprotesteer. En dit was vir die universiteitsbestuur nodig om docenten te herinner aan studentense recht om toetsen en werkstukken Afrikaans te lever die besluit van die fakulteit lettere en wijsbegeerte op Stellenbos om dubbel medium tot in die derde jaar deur te voer, het tot waarschijnlijk die grootse polemiek nog in die, die burger gelei. Hierteenoor was die Bloemfonteinse en Potsjefstroonse kampusse wat taalbeleid betref redelijk rustig. Die konflik is nie net een intellectuele binnengeveg waarin akademisie hulle verlustig nie, Afrikaans se toekomst as openbare taal hang van die uitslag af. Word Stellenbosch en Pretoria oorzakelik Engels, volg van die beste hoerskole gauw die voorbeeld. Tegen een achtergrond van die opmars van Engels in internationale taalgebruik gee die boek een oorzicht en ontleding van ontwikkelinge op Suid-Afrikaanse kampusse in die afgelopen 10 jaar en die implikaties daarvan vir Afrikaans. Ander in, en ander inheemse tale en kulturele diversiteit. Teenoor die standpunt dat Afrikaans as onrichttaal met een aanhalingstekens taalvriendelijkheid en met oop hekke vir Engels gebruik moet word, stel hierdie boek die standpunt wat bekend staan as Lepantse wet. Hoe taalvriendeliker mens is, hoe doodliker raak die gevecht tussen een kwestbare en een sterke taal, by ons Afrikaans en Engels. Een aanhalingstekens slim oplossings kan nie sekerheid vir Afrikaans en al ons inheemse tale bring nie. Ons kwestbare talese toekomst sal uiteindelik afhang van universiteitsbestuur sy beginsel vastheid, eerlijkheid en hul verantwoordbaarheid aan taalgemeenskappe. En slechts die Afrikaanse taalgemeenskap self kan die verantwoordbaarheid en, da en daarmee saam een vaste plek vir ons taal afdoen. Nou, Ek sê jy laat weet hoe hierdie boek gaan en uh baie baie interessant. Ek het nog net op bladsy 20 gekom, maar die die hoeveelheid feite wat in die boek ehm um, saamgevat is al klaar is baie kommerwekkend. Maar ek ek hoop dat daar is da, ek weet dat daar is 'n uh, eh, ehm um, daarom hoop in die toekoms. En uh as ek kyk na die enigste twee een van die min tale wat ehm um, teen 'n oormag beklei het en ehm um, besig is om te vorder um, Frans by, byvoorbeeld in in Kanada en um Wallis in die Verenigde Koninkryke dan um dink ek die antwoord gaan waarskynlik nie lê in 'n uh, baie vreedsame oplossing nie maar meer in 'n militante tipe van um benadering natuurlik bedoel ek nou nie militant in en <laughs> uh die, die, fisiese sin af van die van die woordie, maar ek praat daarvan in 'n politieke sin. En ehm um, ja, mense moet uh, äh, kultureel meer ehm um, bewus word van die skatte wat ons het en wat ons kan bewaar en op 'n vandag kan jy net jou eie beste doen om te en jou deeltjie doen om dit wat ons het te bewaar vir die volgende slag. Vandag se kuns en kultuur um, afdeling gaan ek basies net vir my uh my myself bemark hierso. Deur om vir julle te sê um gaan loer op my um webwerf uh, van renenart.com. So dis www.vanrenenart.com en uh kyk of daar enige skilderye is af van jou en as jy enigiets wil koop, voel vry om te koop. As jy op die eiland Vancouver eiland woon, kan jy gerus na my skildery kom kyk en as jy ook in um, Penticton, Kelowna area uh, gedurende somer gaan wees, dan is my kunstuitstalling ook daar. Ek um, sal uh, een skakel op my webwerf los, wat meer besonderheid daar sal gee. Ok, en dan sluit ek nou af mm, dier om die trekboer sy, sy journaal basis gaan ek het afsluit om te sê dat um, iets wat ek wat ek af amper soos 'n dagboek inskrywing vandag. Ehm um, soos julle weet sukkel ek mos baie om my Afrikaans te ehm um, aan die gang te hou hierso want ek praat baie min Afrikaans. En uh, ek het nou ehm um, basies die uh, vrye teelspot gooi begin sodat ek weekliks ehm um, bietjie Afrikaans kan oefen en ehm um, en wat interessant is wat ek nou uitgevind het was besig om te gebeur met my is dat ek is besig om Afrikaans beter en beter te lees, maar as ek eh, ad-lib, soos ons sê, um, moet praat, dan sikkel ek, ek nog net soveel. So, in Engels sê ons, daar is a dormant vocabulary en daar is an active vocabulary. So, a dormant vocabulary is basis die, die, um, die woordeskat wat jy het, wat jy al gelees het, byvoorbeeld, en wat jy kan herken as jy dit lees. Ehm, um, of as iemand praat of hy woord gebruik dan dan jy 'n goeie idee van wat hy waarvan hy praat. So dit is dis dormant vocab, maar die die ding van dormant vocabulary is dat jy jy gebruik nie baie meeste van hy woorde nie. Nou dormant vocabulary is natuurlik baie groot. Daar's baie woorde wat jy sal herken wat jy nog nooit gesê het self nie. Dan is daar active vocabulary en active vocabulary is wat jy gereeld gebruik. Nou ek het gedink as ek um voorlesing doen as ek um, voorlees uit uit hierdie boeke en soos ehm um, Vrye Afrikaan wat nou baie gevorderde Afrikaans gebruik, dan behoort ek ehm um, minder van 'n dormant vocabulary of hoe kan ek sê dat daar sal nie so groot gaping tussen my active uh, vocabulary en my dormant vocabulary meer wees nie, want ek het 'n baie groot dormant vocabulary. Ek kan baie groot ehm um, ek kan baie groot verskynenheid uh Afrikaans verstaan en lees en aanhoor. En ek het 'n begrip daarvoor, maar die gaping tussen my my uh, dormant uh, vocabulary en my act, um, active vocabulary is um, baie groot, mis, baie groter as baie ander mense se omdat ek so min die Afrikaans praat. En ek het gedink die deur om hierdie woorde voor te lees sal dit nou hierdie gaping aanspreek, maar Ek moet sê ek vind nie dat daar's baie van 'n verbetering nie. Ek eh, miskien miskien vat dit 'n bietjie langer. Eh, ek vind nog altyd as ek ehm um, probeer om myself te uit te spreek of ehm um, te artikuleer en ek weet nie eens of dit Afrikaanse woord is, ergs is 'n lelike anglisisme, maar ek vind dit nog altyd verskriklik moeilik. En ek kan myself baie beter in Engels uitspreek en ehm um, en uh, basies uh, eh, concepte en my idees en alles um, ehm, communikeer daarin. So, miskien is dit nog maar vroeg. Ek uh, weet nie precies wat anders ek kan doen nie, uh, want daar is nie eindelijk baie Afrikaans sprekende mense hier so in hierdie dorp nie, of tenminste ek het nog geen die net, ons het nog die netwerke heel te mal uh, gebruik nie. So, miskien is dit die, die belangrikste ding om te doen. Natuurlijk, daar Skype, As daar een van julle is wat wil um, Skype, dan kan jy, ek het een Skype adres ook en jy kan makkelijk net Eben van Ren soek in Canada en jy sal my Skype ID kry. En uh, as jy wil gesels, dan kan ons so, so maak. Verder hoop ek dat julle ons het een baie lekker week. Ons gooi nou um, ehm, potgooi.ca se Canadese potgooi, gooi ons nou baie minder, minder gereeld. Um, die rede daarvoor is omdat dit dinge raak nou redelik mal hier aan hierdie kant. Ehm um, ek is besig om weer eens omdat ons nou die persoonlike fiksheidsinstrukteur uh, eh, eksamen gemis het <laughs> en dan gaan ons dit nou weer skryf in Augustus. So ons is besig om 'n 12 weke studie ehm um, kursus basies weer te weer oor te vat en uh, Natalie is uh, eh, basies eerste keer dat sy dit nou weer doen. So daar is baie studies en dan in juli uh, moet ek nog twee universiteitskursusse bystudeer. En my werk het basies ehm um, so verander dat ek nou ook 'n DVD vir die werk moet maak ehm uh, waar ek verskillende opvoedkundige ehm uh, bronne ehm um, oor die uh, deur middel van DVD vir vir mense verduidelik. My kunsuitstalling is ook binne 'n maand of twee. Ek het uh, vrye teelspot gooi elke week. Ons is besig om elke dag te oefen, ehm um, fisies te oefen. Ehm um, en ek moet nog 'n hele paar skilderye doen. So die die tyd wat ons het om 'n pot gooi te doen is maar baie baie min. So vis, ons gaan hoop hooplik so 'n pot gooi elke elke maand gooi, een keer elke maand. Wel, so hoop julle het eh, een wonderlijke maand verder en uh, geniet die, as jy in die noordelijke halfrond is, dan hoop ek jy geniet die, die warmer weer. Hier by ons is het een bykie beter, tenminste. En um, ja, hoop om van julle weer goud te hoor. Goed gaan en sterkte.